Sura 53. An-Najm Zvijezda Meka 62 ajeta Bismillahirrahmanirrahim U ime Allaha milostivog, samilosnog Wan-Najmi idha hawa tako mi zvijezde kada zalazi. Ma dalla sahibukum wa ma Vaš drug nije s pravoga puta skrenuo i nije zalutao. Wa ma yantiku anil hawa On ne govori po hiru svome. In huwa illa wahyu juha to je samo objava koja mu se obznanjuje. Allamahu šadidul kuva. Uči ga jedan ogromne snage. Zumiratim Rasporiti koji se pojavio u liku svome. Na obzorju najviše. Thumma dana fatadalla. Zatim se približio, pa nadnio. Fakana qaba qausaini au adna. Blizu koliko dva luka ili bliže. Fa'auha ila abdihi ma auha i objavio robu njegovu ono što je objavio. Ma kadhaba al-fuadu ma ra'a. Srce nije poreklo ono što je vidio. Afatumarunahu ala ma yara. Pa zašto se prepirete s njim o onom što je vidio? وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى on ga je i drugi put vidio. Inda sidratil muntaha. Kod sidretul munteha. Indaha jannatul u, Kod kojeg je džennetsko prebivalište. Iz jaoša sidrata ma jaoša kad je sidru pokrivalo ono što je pokrivalo. Ma wa Pogled mu nije skrenuo, nije prekoračio. Laqad ra'a min ayati rabbihi kubra Vidio je najveličanstvenija znamenja svoga gospodara. A faraajtumu lata wal uzza Šta kažete o latu i uzau? Wa manata thalifata l'ukhra Imenat trećoj, najmanje cijenjenoj. A lakumu lakar walahu l'unfa zar su za vas sinovi, a za njega kćeri. Tilka idan kismatun diza. To bi tada bila podjela nepravedna. In hija illa asma'un sammaytumuha antum wa abaukum ma anzala Allahu biha min sultan. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى To su samo imena koja ste im vi i preci vaši nadjenuli. Allah o njima nikakav dokaz nije poslao. oni se povode samo za pretpostavkama i onim za čim duše žude, a već im dolazi od gospodara njihova prava uputa. Ne može čovjek ostvariti sve što poželi. Allahu pripada i ovaj i onaj svijet. وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى A koliko na nebesima ima meleka čije posredovanje nikome neće biti od koristi, sve dok Allah to ne dozvoli onome kome on hoće i u korist onoga kojim je zadovoljan. Inna allazina la ju'minuna bil ahirati la yusammuna al malaikata tasmijata al unsa. Oni koji ne vjeruju u onaj svijet, nazivaju meleke imenima ženskim. وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا A o tome ništa ne znaju. Slijede samo pretpostavke, a pretpostavka istini baš nimalo ne koristi. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا Zato se ti okani onoga koji Kur'an izbjegava i koji samo život na ovome svijetu želi. ذلك مبلغهم من العلم ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بمن اهتدى To je vrhunac njihova znanja. Gospodar tvoj dobro zna one koji su skrenuli s njegova puta i on dobro zna one koji su na pravome putu. ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى Allahovo je sve što je na nebesima i što je na zemlji, da bi, prema onome kako su radili, kaznio one koji rade zlo, a najljepšom nagradom nagradio one koji čine dobro.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 On dobro zna sve o vama, otkad vas je stvorio od zemlje i otkad ste bili zameci u utrbama majki vaših zato se ne hvališite bezgriješnošću svojom. On dobro zna onoga koji se grijeha kloni. Reci ti meni o onome koji istinu izbjegava. I malo udjeljuje, i posve prestane udjeljivati. A indahu jara. Zna li on ono što je skriveno? Pa vidi. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa. Zar on nije obavješten o onome što se nalazi u listovima Musa ovim? وإبراهيم الذي وفى i Ibrahimovim, koji je obaveze potpuno ispunjavao, ألا تزر وازرة وزر أخرى da ni jedan griješnik tuđe grijehe neće nositi. I da je čovjekovo samo ono što sam uradi. I da će se trud njegov sigurno iskazati. ثم يجزاه الجزاء الأوفى i da će prema njemu u potpunosti nagrađen ili kažnjen biti, وأن إلى ربك المنتهى i da će se gospodaru tvome ponovo vratiti, وأنه هو أضحك وأبكى i da on na smijeh i na plač navodi, وأنه هو أمات وأحيا i da on usmrćuje i oživljava, وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى i da on par, muško i žensko stvara. Min nutufatin iza tumna. Od kapi sjemena kad se izbaci. Wa anna alaihi naš'atal uhra. I da će ih on ponovo oživiti. Wa annahu huwa agna wa aqna i da on daje bogatstvo i moć da stječu, وأنه هو رب الشعرى i da je on Siriusa gospodar, وأنه أهلك عادا الأولى i da je on drevni narod Ad uništio. I Semud, i da nikog nije poštedio. Innahum kanuhum azlama wa I još prije Nuhov narod, koji je najokrutniji i najbjesniji bio, والمؤتفكة أهوى i prevrnuta naselja on je prevrnuo, فغشاها ما غشى i snašlo ih je ono što ih je snašlo, فبأي آلاء ربك تتمارى pa u koju blagodat gospodara svoga ti još sumnjaš? Hada nazirum minan nuzuril ula. Ovaj Kur'an je opomena kao i prijašnje opomene. Azifatil azifah Smak svijeta se približava. ليس لها من دون الله كاشفة Allah će ga jedini otkriti. أفمن هذا الحديث تعجبون Pa zar se ovom govoru iščuđavate? وتضحكون ولا تبكون i smijete se, a ne plačete. Gordo dignuti glava. Bolje padajte lice na tle pred Allahom i klanjajte se.